Ó, o toma. Ó, o toma. ごめんなさい。100歳になってです

нравится. Надоел. Ну так, надо как-то. for the virtualmente. Bye-bye.